and writing, sometimes writing uh, one column press. And then I choose the direction from behind. I the direction from behind. But uh, during practicing, uh, sometimes à, đôi khi the, wisdom, the wisdom eye thì con mắt trí tuệ nó không có the, the, the wisdom eye the wisdom eye sometimes Prabhu uh, sort of the actual direction run behind, the Russian wisdom eye run behind to see the uh, back column. But sometime uh, during practicing, uh, the wisdom eye somehow is moved a little bit from the right side. Move to the right side. Yes. And uh, during the walking posture, I feel more stable, even though moving but on the sixth thing I did, even though six one play, sable but the wisdom eye sometimes it's move from the left side to the right side. This is my problem. So blood column, how long so do you notice? Cột hơi thở con biết nó trong bao lâu. Uh, so When you start to reflect. Khi con bắt đầu quán tưởng. Not so long, um, under 10 minutes. No, hmm, I mean So how many centimeters? Ah, this will from the tree until chin. Uh -huh. Yes. On which side? Left or right? The right side. Yeah. Okay. So, so I don't know how to make the wisdom eye stable, keep the one line don't move. I wanted to see the to see the object more clearly. <laughs> Sometimes it's difficult to control the uh, uh, Để mà kiểm soát cái tâm <laughs> trí tuệ, con mắt trí tuệ để nó ổn định. Con quán tưởng cái cột hơi thở và tập trung trên nó. Con đã thấy cái cột hơi thở chưa? hay là sự tưởng tượng uh, Have you noticed the touch at the dạ. time or movement of the real breath? no, I, I, don't know the touch. Con có biết cái sự xúc chạm và chuyển động ngay khi đó không? you're not noticing in out, in out. Yeah, no. Okay, okay, okay. Just, just, just biết cái hơi thở vào ra lúc đó không? This will okay. Thì điều so này là tốt. You think that that column Ông again nghĩ again. về cột hơi thở lặp đi lặp lại. So, one thing you should be sure this điều rằng con nên chắc chắn rằng must be at cái its place, cột hơi thở nó phải nằm trong cái khu vực hơi thở. When you are sure khi con chắc chắn điều này cô khi thở nằm ở trong cái vị trí của hơi thở thì con có thể quên được cái vị trí của so con mắt trí tuệ đôi khi kiểm tra cái con mắt trí tuệ nó nhiều lần như vậy thì cái kỹ sẽ bị ảnh hưởng tới cái kỹ yeah. Dạ. năng hành thiền yeah. Dạ. listen, the this one, the object. Mm. So should be uh, detention. Yes. This is many times. Yes. Those are mind taking that these two two objects again and again. Sometimes breath column, sometimes position of the mandal eye, yes. sometimes breath column, sometimes position of the mandal eye. This uh, might mind taking. So one after another, this mind sometimes not come. nó dạ. bắt lúc thì vị trí của hơi thở lúc thì đối tượng của hơi thở tâm nó sẽ không có ổn định tâm biết cái cột hơi thở thì đó là sự định tâm trên hơi thở khi mà tâm nó biết nó về con mắt trí tuệ của mình thì nó không phải là sự định tâm phải dạ. nên nhớ cái kỹ thuật này cho cái kỹ năng chỉ là kỹ năng hành thiền thì dùng con mắt trí tuệ để biết cái vị trí và đôi khi con phải quên đi cái vị trí của con mắt trí tuệ của con tâm thỉnh thoảng thì con có thể kiểm tra về cái vị trí của con mắt trí tuệ to concentrate on object or at that time ignore the mental eye. I, I want to know uh, how long I can, I can concentrate on one, one, one object only. What do you mean? How long? So uh, you can focus. Now I told you, you must be sure Con your phải biết chắc chắn cái cột hơi thở ở cái khu vực vùng quanh mũi. If you are not sure, nếu con không chắc chắn điều này, your, cái cột hơi thở không có nằm trong cái vị trí khu vực mũi đôi khi con có sự nghi ngờ thì con phải kiểm tra lại cái khu vực này và dạ. bắt đầu quán tưởng lại cuộc hơi thở đôi khi con không có cái sự nghi ngờ và con uh, biết chắc cột hơi thở trong cái khu vực này thì không cần kiểm tra lại cái con mắt tâm của mình không cần kiểm tra lại cái vị trí con mắt tâm của mình con chỉ cố gắng biết cái cột hơi thở chẳng hạn khi con định tâm chỉ trong vài lần là đủ một số thiền sinh họ không biết If they don't know at all, also problem. Nếu họ không biết tất cả thì đó là vấn đề. If they know very much, also sometimes delay their Nếu họ biết progress. quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiến trình hành thiền của họ. Because this checking mind is not concentrating. Tại vì kiểm tra cái tâm nó không phải là cái sự định tâm. So whenever I have doubt, I can check. Ừ. Yeah, okay. Then once again, few times you check. Later you will know which time you should check. Thì oh, yes. trong một thời con có thể con kiểm tra nó vài lần thôi. Because now you know clever yet. Bởi vì con chưa có được cái kỹ năng khéo léo. Con có sự nghi ngờ nên con kiểm tra. À, nó lặp đi lặp lại, chưa có cái sự tự tin. Thì If not checking at all, also problem. Nếu không không kiểm tra thì cũng là vấn đề. this checking mind thì kiểm tra cái tâm á not developed. Nó checking không mind, có phát triển được. Or this police mind, sometimes I call the police mind. Checking mind also important. Đôi khi cái việc kiểm tra tâm nó cũng important có cái, cũng có cái sự quan trọng. Is, uh, uh important because uh, to develop a skill. Để mà phát triển cái kỹ năng. Some yogis want to develop because they never check the position how kapya you see. Because not checking he doesn't know how to check. He doesn't got now. Một số thiền sinh thì họ không có kiểm tra. He cannot answer me clearly. Kiểm tra được vị trí của he never train. Nobody teach him. He also not clearly understand yet. But he developed So looking at the breadth column and he developed some level. But this uh, model line position and such and such, he not very clever yet. So zoom in, zoom out, not very clever yet. so của con mắt I, tâm rồi cái sự <coughs> I teach him these basic phóng level. to okay. thu nhỏ vào. His project is not basic, but the skill is weak. That's why I teach him some basic steps basic skill. If he understands also in higher level, he he will know how to focus on the object. So, for example, driving in motor car. như lái xe. So, lái xe máy. Driving in motor car, no, model mm, mm-hmm. so it's very different mm. Mm-hmm. old model new model mm. Mm-hmm. thì cái new model is usually very fast mm. thì cái kỹ thuật so mới thì nó nó phải làm mm. cho cái việc lái nó nhanh hơn là so, cái kỹ thuật cũ But old model okay drive cái, 5 minutes. cái xe mà nó có cái mm nó sản xuất mà nó cái design của nó nó cũ đó And this 2015 model was um, driving ừ, five years different. Khác rất khác so với những cái design so, sau này của những chiếc xe nó sản xuất ra. Uh, this 1960 model 5 minutes only the few miles. Nó làm cho cái tốc độ xe nó chạy nhanh hơn. Mm -hmm. So, but uh, you see, so this 90, 2015 model, 5 minutes, uh, so, so, more than 5 kilometers I uh, can reach hmm, easily. Huh? So, those a very fast, high speed. Meditators, so, driving very fast. nếu mà lái quá nhanh reach to the wrong, reach to the wrong, nhưng mà nếu kỹ so năng nó yếu reach, so doesn't know how to control thì sẽ không có biết được cái cách kiểm soát Very good car he driving but doesn't know how to control. Một cái chiếc xe hơi tốt, <laughs> người ta lái nhưng mà ta cũng không biết cái cách kiểm soát. So, if understand slowly, slowly, oh, okay, Nếu mà hiểu từng bước, từng bước một thì có thể lái một cách an toàn. this is technique. Nó nó gọi là cái kỹ thuật. You say the one walking and meditation is more simple, it's okay. Like this. Uh, I, sometimes I, I have why I look, look strange, look, look very strange. <laughs> when we sit uh, on the, uh, the sitting watcher, we keep one leg, but walking no more. yes, because uh, while sitting, uh, meditator use more uh, mindfulness, more effort. Tại vì trong khi ngồi thiền ừ. sinh thì dùng cái sự chấm niệm, nỗ lực uh, rất nhiều. Uh, thì thỉnh thoảng. Uh, sẽ có một khó đôi khi thì cái sự nỗ lực nó quá nhiều trong một cái thời ngồi chẳng hạn như là ta phải cố gắng cố gắng thực hiện oh, thì, nhưng mà trong khi đi kinh hành thì nó không phải như vậy cái sự nỗ lực nó không có quá nhiều nó có thể có được cái sự thăng bằng nhưng trong khi hành thiền ngồi thiền thì không như vậy cái cái việc hướng tâm đến cái sự nỗ lực nó quá nhiều uh, hmm? overly làm cho cái thiền sinh vượt quá vượt trên cái sự nỗ lực của mình hmm you see the motorbike or bicycle Con thấy cái xe gắn máy ừ, ừ, ừ. Mm-hmm. hoặc là cái xe đạp mà khi mà người ta lái cái tốc độ quá nhanh người ta không có thể kiểm soát được. Mm-hmm. If body relax, okay, Nếu then drive the motorbike. Thân mình nó thư giãn, mình có thể lái xe một cách nó dễ dàng. Ah, Nếu mà dùng cái sự nỗ lực quá nhiều thì không có dễ dàng chút nào thì đôi khi việc hành thiền nó cũng như vậy ừ, còn ờ, ờ, nhắm mắt lại ừ, close the eye and he uh, remember the red column tất cả cái cảm xúc xúc chạm trên thân điện thực chạm he, chuyển động hơi thở thì con không cần he is not touching and movement mà mà con nhìn được thấy cái hơi thở cái cột hơi thở này uh, he can see the breath column immediately nhiều khi cũng mất 10 15 phút sometimes thì cái the time take the time 10 or 15 minutes the his mind uh, cannot uh, mindfulness cannot focus on the object nhiều khi con người nó chuyện gì xảy ra nhiều khi cái tâm tự nhiên nó có một cái chuyện này trong ngày tự nhiên Maybe, cái uh, sao uh, mất in the day have a, uh, some problem he remember this problem vì con uh, mượn cái cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái cặp của cái, cái mùng Vâng. nó có cái cái cặp cái xuống các cái, cái đó gọi là cái tiếng anh gọi là cái gì thưa sư hay là mượn cái đường nẹp này con mượn này con mượn lấy, cái này đúng là mượn cái đường này Uh, so he uh, he looked the border thì con lấy lại còn phải thở ngay and uh, he uh, rem- at, at time he remembered the black column as the border on the floor <coughs> he looked the border this border vâng and uh, at that time he closed the eye and remember the black column thì trong khoảng à, năm ba phút thì con có thể about uh, quán được hơi thở ngắn 3 or 5 minutes you can reflect the breath column between nose and upper lips ừ. sau đó thì à, After that, con quán tổng thể của cái hơi thở ngắn này đồng thời là chú tâm hơn về cái reflect the breath column as the whole and focus one point một điểm trước một bên mũi và bên trên à, bên trái bên phải tức là có lúc nào cứ thở bên nào thì quán bên đó ví dụ có những tầng có hơi thở bên trái mạnh thì quán bên trái sometimes he reflects the left side sometimes right side wow. tại sao vậy tại vì có thấy có những lúc nó hơi thở một bên thì nó không thở một bên thì thì, thì vì uh, because sometimes uh, uh, one side cannot breathe so he he cannot uh, reflect something tôi thấy nó nặng nặng nó thâu ngay cái lúc đó cho nên là cô biết là nó chỉ có thở của một bên sometimes only one side breathe he feel trong khoảng 10 ờ, 15 phút thì cái uh, during 10 or 15 minutes cái, cái vùng mà mà cái điểm quan sát của con con thấy cái cái, cái, cái ờ, nó có vẻ như nó trước rõ ràng rồi. trước cái trước cái ống bốn cái ống này nó phải nó rõ ràng rồi. You uh, the column become clearly. What do you mean clearly? Con thấy rõ ràng rõ ràng. Rõ ràng nghĩa là cái ống này nó nó có một cái hình thành một cái khối ống này rất là rõ. Cái điểm này nó rõ ràng hơn chứ nó còn cái vùng khác này nó tối hơn. Uh, in meaning uh, in this area he can see the red column clear. Right? in this area which color màu gì màu uh, màu màu màu gần như mà gần như với màu sáng của một tường màu nào sao màu tường màu trắng là white color So you, you said that the focus uh, on as a whole, one point, what do you mean? Con nói rằng là con tập trung như là một cái tổng thể trên một điểm nghĩa là gì có nghĩa là cái một bên còn hơi thở thì quanh ờ, sai red column lỗ mũi với xuống đến cái, cái, cái, cái between uh, à, nose trên. and upper lip trong cái cột hơi thở ngắn này thì inside có một điểm, à, có một short điểm red column trong, trong, trong cái, cái, cái have này. a one point <coughs> so he focused uh, this point on the trong một one point, one point. What is in English one point? Một điểm nghĩa là One big. Nó nó nó lớn cỡ nào? Một một điểm thì nó lớn cỡ uh, bằng uh, nhỏ như cái đầu nó thấy gì. Pin point. Yeah, yes. Hmm? The same finger hmm? The same here. The, the side. Yes, finger. The top, the top of the finger top opinion. Thì lúc này thì à, con, con tập trung cho cái khu vực này thôi còn tất cả con only focus this point area tất cả xung quanh là con lơ and he ignore another rồi khi đi kinh hành thì con when thấy, he uh, working meditation người ta đàn ai cũng dường con thấy người ta cũng có hai cái cột lông mũi nhiều à. con phi cười he see the donator offer, he see the true bread column. When he see the donator offering, he can see the true bread column on uh, chú thấy hai cái cột hơi thở ở cái người uh, dạ, thí chủ. Dạ, thí chủ cũng có hai cái cột hơi thở. He see the do, donator have a true bread column. Mm. So he smile. Con mèo nó cò cái chân con thấy nó cũng có cái hơi thở. Uh, the cat uh, touch uh, ờ, his body, you see the cat have uh, the two black column. Yeah, ừ. look dạ, the Buddha statue, Buddha statue have a black column. So, ừ. you Con chỉ nên tập trung cuộc hơi thở ở bản thân con. Is uh, one area ờ, suitable size. Một cái khu vực có nó có thích hợp về cái kích thước một cái kích thước khu vực thích hợp và con nhìn nó vào con nhìn bằng con mắt trí tuệ con mắt tâm đó Con nhìn con mắt tâm từ cái hướng nào tới? Con nhìn từ phía đằng sau ra phía đằng trước con rung như này thì gần như trở thành một cái start from behind so easily for him, him to look the object. Ừ, ừ, ừ. So, how far? Nó xa bao, khoảng cách nó xa thế nào? Bao cm? cái khoảng cách này thì có lúc thì nó gần gỡ chỉ 5 7 cm. Sometimes 5 or 7 cm. 15 16 cm. Sometimes 15 or 16 à, cm khoảng thôi chứ thực ra không có chính xác yeah, only guess not exactly ừ. When the object is white, when the object is white, khi mà cái đối tượng nó, nó sáng màu trắng you should uh, you should know thì con phải biết the My object is the bread hmm? Là cái đối tượng của con nó là cái cột khối hơi thở. Previously I have seen the breath as transparent. Thì trước đây thì đã thấy cái khối hơi thở nó trong suốt. The white nature, white color. Cái màu của nó là màu trắng. You are attention to the white color you should reduce. Thì con giảm cái sự tập trung trên cái màu trắng đó. Hmm. Mind pay attention to might pay attention more to the breath Tâm chỉ tăng cái sự tập trung trên cái khối hơi thở. Mm-hmm. So attention to the white color should reduce. Giảm dạ, đi cái sự chú ý đến cái màu trắng đó. Mm-hmm. Con hiểu không ạ? Dạ con hiểu. Yes. chẳng hạn Driving the motor car. Con lái cái xe máy đó. Driving the motor car in night time. Vào ban đêm. On the way, another motor car also. Trên đường. Come to your motor car. Thì có một cái xe máy khác nó another chạy motor, đến xe con. Motor car also using the bright headlight. Và người ta cũng dùng cái đèn pha đó. So at the what you do? Thì lúc đó con làm cái gì? You look at the, these uh, bright light of the another car. Con nhìn cái đèn pha của cái xe khác. You look at again and again the bright light of the another car. Con có nhìn liên tục cái đèn pha của cái xe đó không? Con sẽ có cái sự mơ hồ. Con sẽ không thấy được cái con đường con đi. Hmm? When you see the bright light of the another car, khi con thấy cái ánh sáng của cái xe đó, you know con biết uh, this is only the headlight à đây là cái đèn pha của cái xe After that, và lúc đó you should imagine con nên tưởng tượng hình dung cái xe này là cái xe lớn or this car is a small car. hay là cái xe nhỏ Think. con phải nghĩ về như okay. vậy I should use this way. Và con nghĩ Design. con nên đi cái con đường này. Okay, con this quyết định như vậy. Small. Okay, you can nếu một cái xe này xe nhỏ thì con có thể con đi dạ, cái con dạ, dạ, đường đó an toàn nếu mà cái xe mà nó hơi lớn thì con phải di chuyển về cái hướng về cái phía khác một chút khi mà con thấy cái ánh sáng của cái đèn pha thì cái sự hướng tâm của con không phải là đến cái ánh sáng Behind the light is the big car or small car. Còn hướng con cái sự hướng tâm của con đến là đằng sau cái ánh sáng đèn đó. Nó là xe lớn hay xe nhỏ. This bright headlight is only there. Thì cái ánh sáng của cái đèn pha đó. Belonging of the this motor car. Nó nó thuộc về cái xe cái xe máy đó. You see the bright red mass. Con thấy cái ánh sáng của khối hơi thở chẳng hạn như màu trắng nè. This is a white color brightness. Thì cái màu trắng sáng này This belonging nó thuộc về of the breath cái khối hơi thở. You are attending to the white color more and more. Nếu mà con tập trung trên cái màu trắng này It is like looking liên tục at the headlight of the another car. Thì giống như là con tập trung trên cái đèn pha của cái xe khác. You understand? Con hiểu không ạ? Yeah. Dạ, This, you are attending to the white color. Cái sự hướng tâm của con tập trung trên ánh sáng trắng phải giảm dần à, và con phải tập trung nhiều hơn trên cái khối hơi thở nhưng con không thể hoàn toàn phớt lờ cái màu sắc hoàn toàn Because ừ. of the breath mask, bởi vì cái khối hơi thở bởi vì cái sự định tâm có thể có được you, những cái ánh sáng you must accept. con phải chấp nhận Only your attention. chỉ có cái việc hướng you tâm của con you pay attention more and more to the brightness. hướng tâm của con mà đến nhiều về cái ánh sáng At that time your concentration can be weak. thì lúc đó sự định tâm của con nó sẽ trở nên yếu so that's why your attention to the cho nên con phải giảm đi cái sự tập trung trên ánh sáng con phải gia tăng cái sự tập trung ah, à, đây là nó ánh sáng này nó thuộc về cái khối hơi thở và con có thể biết được cái khối hơi thở thì lúc đó con có thể biết được cái khái niệm cái màu trắng hay là màu, màu các màu khác hay sáng hay tối nó không có quan trọng quan trọng của con là khối hơi thở hay là một phần của cái khối hơi thở Part of the blood columns you must know. Hay là một phần của cái cột hơi thở con phải biết. Trước đây thì con yếu về điểm này ở ờ, bỏ cho nên thầy nhắc đi nhắc lại con quán tưởng cái cột hơi thở và tập trung vào và khi con trở về nhà con cũng đừng quên điều này uh, cái lời dạy này con đừng nghĩ rằng nó nhỏ nó không quan trọng nó rất là căn bản nhưng rất quan trọng con vẫn muốn về Việt Nam nhưng mà con vẫn muốn được tham học ít nhất là 3 đến 5 năm với thầy. Uh, even he uh, he want to go back Việt Nam, but he want to uh, study with Pante at least uh, à, mấy năm? Okay, okay. You cannot make the two body. Three or five years. Pante. Tại vì có thể con sẽ uh, đi qua đi lại, đi qua đi lại. Uh, but she, uh, sometimes she cannot stable one place. She go back and she come. <laughs> Trước đây thì con không có được cái nơi nào học mà có người dạy, có thầy dạy kèm. Before thầy. He uh, never have the meditation teacher can teach very detailed advantage. Bây giờ ở Việt Nam có thể xin bắt bo được 70 ngày. In Nam we can get the 70 cho nên con uh, có thể passport. mỗi lần sang đây có thể dạ. xin ở một tháng 70 days uh, yes. 70 ngày tức là mỗi lần làm bạn bo ở tại Việt Nam được à. sang cái tiền được 70 ngày à, không cần phải giá làm cái visa hành thiền bên Việt Nam hành thiền bên đấy như bên này là không cần phải gia hạn bắt bò được phép 70 ngày không cần phải gia hạn gia hạn đây dạ, visa accept à. for meditation for meditator come to Myanmar 70 days oh. rồi mình ở ờ, Việt đi meditator So everyone uh, get the 70 day from Vietnam and come here. In the 70 day, go back. Later, I come back. Oh, So they eh, can get extension in Myanmar? Can, can, but, but he, he don't want. Oh. Yeah. He pay attention, uh, get the, some policy, some procedure. So not easy for me. 70 day, go back, and then fly back again. Oh. So it is, uh, traveling charges are not If extension or without extension? So he uh, never go back Vietnam. He had a one son. Each one son came together with him, come Myanmar and meditate. He don't go back Vietnam. Not easy. Không có dễ. <laughs> Sanjang Một số người thường trẻ người ta không có quan tâm tới cái việc hành Không có hứng thú con đi uh, uh, siêu minh ờ, Mahasi giờ lên khoa học nhưng mà chưa giờ thiền sư giảng cho con được cái bài học nào hết. Uh, you are siêu minh uh, ờ, Mahasi or Paok, but never see the meditation teacher can teach the lesson for him toàn chữ mò you mean you, you this is human bỏ bỏ yes no only he, oh. but he cannot get the lesson from meditation teacher the meaning he he cannot uh, thầy nó không nhận được cái bài học là ý ý con thế nào chứ là ví dụ như đến siêu minh thì thầy chỉ nói rằng câu ba sợi không tính thiếu xong người hành thiền chỉ pháp giờ ngày qua ngày vậy thôi Example in human meditation teacher only teach uh, à, only few sentences. After that, meditate continue. Cannot detail. He cannot uh, over his no problem. Mm. Yes. Mm. cho nên con sẽ xin theo thầy học học ừ, ít nhất là ba năm năm học bao giờ mà thầy không được học nữa thì thôi con <laughs> quay lại lại quay lại lại <laughs> so he uh, would like to uh, request Bante he can uh, come here and study with Bante at least three or five years until Bante tell he he must go. không có đi trường điểm khác. Yeah, uh, I don't uh, need to tell you after some days you will go back again thầy chắc thầy không phải cần nói con đi đâu con hành vài năm chắc con cũng tự đi em mong thầy à, con tới mà không cần phải xin phép mà con ở chỗ nào không được cư sĩ thì gần cầu thang hay là dưới bếp được được thì thì no need, need the room uh, for for his uh, play only the kitchen he can stay or uh, the, the shima he can stay so no need prepare the room for him until Is there another step we can No. Phía dưới mà con có thể ở cái phía dưới cũng sơn ở được không? là không có nặng lòng ở đây. Bây giờ thầy hỏi cái chỗ ngủ dưới được không? Giờ tốt cái chứ tôi không bận tâm ở đây ở vậy. Có thì đồng à, thắt khe the place. Chủ yếu học pháp thôi. Only he take care the meditation method. Lúc này thì cái thời tiết nó rất là nóng. Mm, uh, Như là thiệt sinh á. Thì à, thời tiết mà lạnh thì nó tốt cho thiền sinh ha. Mà thời tiết nóng thì mồ hôi nó ra nhiều rồi tâm nó không có ổn định. Một uh, một khoảng thời gian nào đó thì con cũng thỉnh thầy về Nha Trang So uh, uh, he requests Bante, uh, he invite Bante can come his play in Vietnam, Nha Trang uh, City in Vietnam. Is the beach in Vietnam. Nha Trang very famous uh, on the, the same famous beach in Vietnam. Beach. Beach, beach. Beautiful beach. Beautiful oh, beach. beach. Yeah. Oh. Cách Sài Gòn năm far from Ho Chi Minh à, uh, 500 kilometer. So he invite Bante can come his house. Sau lần này thánh đi qua đó phải lại. Thánh thầy cái cái đợt tháng 7 á. Thánh luôn á hả? Thánh luôn, thầy đi không được chuyện thầy. Cho nên con muốn tháng 7 này thầy về Việt Nam đang Pháp thì thầy dành cho một thời gian ngắn về Nha Trang. So uh, when Bante come Việt Nam in uh, July. Shabante can uh, use little time to come his house. So, this house will be angry. Thầy nói chắc là chị Thảo sẽ à, sẽ giận ha. À. nó nó nó còn Miss Thảo will be happy. Uh, she want Mante can visit some place in Vietnam. Actually. Ờ, và, và, và con này còn có khi mà mạnh hơn con tại con biết cái đạo pháp từ đâu ở con his squad may be uh, à, strong dhamma than he because he know Theravada because of his wife his wife còn rồng luôn thích gì đạo pháp and uh, before he the, doesn't like the Buddha Buddhist cho nên ờ, trước tết Việt Nam mà bà con đã tới đây tới bà ốc xong rồi con ờ, về cho con nó đi before Happy New Year his wife come here and bought so after that uh, he come here But this time so I stay very few days. Thì uh, lần này thầy ở Việt Nam nó rất là ngắn. So, so although there's some devotees like to visit có ờ, một số Phật tử là lại muốn thỉnh thầy uh, ờ, đến thăm uh, thỉnh thầy về nhà tại vì thầy không có thời đủ thời gian so I also don't know the uh, uh don't know the uh, many leaders, no? many leaders không uh, có biết về cái phong cách của thiền sinh ở Việt Nam. In Vietnam bởi vì cái kinh nghiệm trước đây của họ cái cách hành của họ như thế nào thì trong cái thời gian ngắn nó không dễ đối với thầy và trong cái thời gian này thầy, thầy muốn biết được cái nguyên tắc muốn biết cho cái thiền sinh biết cái nguyên tắc của về cái hơi thở hành thiền hơi thở But, uh, not easy. nhưng không dễ dàng trước đây um, ở trường uh, thiền minh thủy cao các lái thì cũng thiền sư võ về này ừ. con cũng học ở đó một He already uh, study in uh, this monastery, uh, the, the, the Nguyên Thủy monastery. He already uh, tried the one uh, one retreat yes. ờ, một khóa thiền lúc nào cũng duy trì trên 100 đến 150 người one retreat uh, about 100 to 150 person oh, oh, many yeah. mm. thì uh, cũng vậy là bước thứ nhất là uh, đây uh, meditation teach uh, teach uh, mindfulness on the present time thì dạ, bước thứ hai là the second step im lặng tiếng nói nội tâm uh, keep silent in the mind thì bước thứ ba là biết hơi thở the third step no breath thì biết thứ tư là đếm hơi thở ra vào ừ. ra vào Fourth step are à, counting breath in breath out breath bước thứ tư là hơi thở thanh tịnh tức là hơi thở nó nhu nhuyễn nó, tĩnh lặng hơi thở nó nhu nhuyễn à, hơi nhuyễn tế. Uh, à, so the five state know the chapter break ừ. Có một cụ bà năm 2014 có cụ một cụ bà One 90 tuổi nhập sơ thiền. Old woman at that time 90 years old. She can enter the channel. Thì con học có đó thì chỉ dạy vậy thôi. Uh, he he only know the this method, ừ. this technique. chứ không có dạy thì không ai biết về cái phương pháp của thầy à, no one can know Bante technique cho nên phương pháp của thầy về Việt Nam lần này hoàn toàn mới đi so uh, when Bante uh, come Việt Nam and teach is the the new method that they they they never practiced before thực sự cái kỹ thuật này để mà phát triển được cái sự định tâm This teacher is not from Cái uh, ủa thiền sư là có phải từ bỏ. Thiền sư từ bỏ. From bỏ phần. ở ờ, đó ở cái, cái chùa Nguyên Thủy đó thì chỉ có mỗi thiền sư có Đốc là duy nhất. Ờ, in uh, Nguyên Thủy Monastery, they only accept the box Meditation teacher. They cannot accept another method. Còn nếu mà vô trong Bến Tre thì cả Mahasi đều If go another another monastery, they accept many methods. Ừ. Open mà đến trường Nguyên Thủy Cát Lái này con nghĩ là nó, nó học với thầy nhiều hơn. Well, he's in uh, Waimante uh, teach in Nguyên Thủy Monastery. So can uh, suitable for Bante. Can be suitable. But um, I'm also doing more the yogis uh, feel the little bit cũng không uh, muốn thiền sinh có cái cảm thấy rằng có cái sự mà nó mơ hồ nó lẫn lộn uh, uh, Nhưng mà khi mà thầy dạy thì thầy có thể biết được cái điều kiện. Okay, you also you can continue. No? So, à, con tiếp tục cái việc hành như vậy. quán tưởng cái cột hình thở và ừ. tập trung một cái khu vực ổn định ừ. một cái khu vực ừ. thích hợp để con tập trung khi mà đối tượng trở nên sáng đôi khi tâm tập trung trên cái ánh sáng <clears throat> như là con thấy cái cái xe cái xe hơi cái xe nó có đèn pha đó, thì con phải giảm cái sự tập trung ánh sáng trên cái khối hơi thở và con tăng cái sự tập trung trên cái khối hơi thở object can be still bright. Nhưng mà mặc dù đối tượng vẫn có thể là sáng. But this bright also useful. Nhưng mà cái ánh sáng này nó cũng có ích. Showing this is the belong of the breath mass. Để mà con thấy được cái khối hơi thở. Mm-hmm. So we Okay.